თავი ერთი დასაწყის იესო ქრისტეს ღმერთის ძის сахарებისა როგორც დაიწერა ესაია წინასწარმეტყველის მიერ აჰა მე ვძავნი ჩემს ანგელოს შენს წინაშე რომელიც განამზადებს შენს გზას ხმა უდაბნოში მხახადებლისა გაამზადეთ გზა უფლისა გაასწორეთ მისი ბილიგნი იყო იოანე უდაბნოში ნათელს ცემდა და ქადაგებდა ნათლის ცემას სინანულისას ცოდვათა მისადევებლად გამოდიოდა მის მიმართ მთელი იუდეის ქვეყანა და ყველა იერუსალიმელი, ნათელს იღებდნენ მისგან მდინარე იორდანეში და აღიარებდნენ თავიანთ წოდვებს. ხოლო იოანეს ემოსა აქლემის ბეწვი და წელს ერთ ყატყავის სარტყელი და ჭამდა კალიებს და ველურ თაფლს. ქადაგებდა და ამბობდა, მოდის ჩემს შემდგომ ჩემზე უძლიერესი, ვის წინაშე იმის ღირსიც არა ვარ, რომ დავიხარო და გავხსნა მისი ხამლის საკვრელი. მე თქვენ მოგნათლეთ წყლით, ხოლო ის მოგნათლავთ სული წმიდით. და იყო იმ დღეებში, მოვიდა ესო გალილეის ნაზარეთით და ნათელიხო იორდანეში იოანესგან. წყლიდან ამოსვლისთანავე იხილაცანი გახსნილნი და სული ღმრთისამტრედივით გადმომავალი მასზე. და გაისმა ხმაზეცით, შენახარძე ჩემი საყვარელი, რომელიც შევიტყვე მე. და სულმა მაშინვე გაიყვანა ის უდაბნოში. 40 დღე დაჰყო უდაბნოში და გამოიწდებოდა სატანისაგან. ხეცებს შორის ცხოვრობდა და ანგელოზები ემსახურებოდნენ მას. ხოლო იოანეს შეპყრობის შემდეგ მოვიდა იესო გალილეაში და ქადაგებდა სახარებას ღმთისას და ამბობდა: გასრულდა ჟამი და მოახლოვდა ღმთის სასუფეველი. მოინანიეთ და იწამეთ სახარება. ხოლო როდესაც მიდიოდა გალილეის ზღვის პირას, დაინახა სიმონი და მისი ძმა ანდრია, რომლებიც ბადესის როდნენ ზღვაში, ვინაიდან მებადურები იყვნენ. და უთხრა მათ იესომ: მოდით, უკან გამომყევით და კაცთა მებადურებად გაქცევთ. მათაც მყისვე მიატოვეს თავიანთი ბადე და გაჰყვნენ მას. იქიდან ცოტა რომ გამოვლო, დაინახა იაკობი ზებედესი და მისი ძმა იოანე, რომლებიც ბადეს კემსავდნენ ნავში. და მაშინვე მოუხმო. მათაც მიატოვეს თავიანთი მამა ზებედე, ნავში მყოფ მუშებთან ერთად, და გაჰყვნენ მას. მივიდნენ კაპერნაუმს და მაშინვე, შაბათ დღეს, შევიდა სინაგოგაში და ასწავლიდა მათ. უკვირდათ მისი მოძღრება, ვინაიდან ის ასწავლიდა მათ, როგორც ძალმოსილი და არა როგორც მწიგნობარნი. იყო მათ სინაგოგაში უწმინდური სულით შეფხრობილი კაცი, რომელმაც შეხყვირა და თქვა: "რა ხელი გაქვს ჩვენთან, იესო ნაზარეველო? ჩვენს დასაღუპად მოსულ ხარ. გიცნობ, ვინც ახარ ღმერთის წმიდანო." მაგრამ შერის ხაიგი იესომ და თქვა: "ხმა გაგმინდე და გამოდი მაგისგან." შეარყია იგი უწმინდურმა სულმა და ხმამაღალი ყვირილით გამოვიდა მისგან. განცვიფრდა ყველა, ისე რომ ერთმანეთს ეკითხებოდნენ და ამბობდნენ, რა არის ეს? რა არის ეს ახალი მოძღრება, რომ ძალმოსილებით უწმინდურ სულებსაც უბრძანებს და ისინიც ემორჩილებიან მას. და მალე მისი ამბავი კიდით კიდემდე მოედო მთელი გალილეის მხარეს. სინაგოგიდან გამოსვლისთანავე სიმონისა და ანდრიას სახლში მივიდა, იაკობსა და იოანესთან ერთად, ხოლო სიმონის ძიდეთ რიცხელებით შეფყრობილი იწვა და მაშინვე უთხრეს მისი ამბავი მავიდა ხელი მოჰკიდა და წამოაყენა ისვე გაუარა ცხელებამ და ემსახურებოდა მათ ხოლო საღამოს ძის ჩასვლისას მიხვარეს მას ყოლას ნეული და ეშმაკეული და მთელმა ქალაქმა კარწინ მოიყარა თავი მრავალის ნეული განკურნა სხვადასხვა სენისაგან მრავალი ეშმაკი განდევნა და არ ართავდა ეშმაკებს იმის თქმის ნებას, რომ ისინი იცნობდნენ მას. ხოლო ცისკრისას, დილაუთენია ადგა და გამოვიდა, უდაბურ ადგილას მივიდა და იქ ლოცულობდა. თან გახდნენ სიმონი და მასთან მყოფნი. იპოვეს იგი და უთხრეს, ყველა შენ გეძებსო. და უთხრა მათ, წავიდეთ მახლობელ სოფლებსა და ქალაქებში, რათა იქაც ვიქადაგო, ვინაიდან ამისათვის მოვსულ ვარ. დადიოდა მთელს გალილეაში, ქადაგებდა მათ სინაგოგებში და აძევებდა ეშმაკთ. მაშინ მიადგა ერთი კეთროვანი, ევედრებოდა და მუხლმოყრით ეუბნებოდა. თუ ბნებავს, შეგიძლია ჩემი განძმენდა. შეებრალა იგი იესოს, ხელი გაიწოდა, შეეხო და უთხრა: ბნებავს, განიწმინდე. ამის თქმაც იყო და მყისვე გაეყარა მას კეთრი და განიწმინდა. კაცრად გააფრთხილა და მაშინვე გაისტუმრა იგი. უთხრა: იცოდე ნურავის ნურაფერს ეტყვი, არამედ წადი, ეჩვენე მღდელს და შესწირე შენი განძმენდისათვის. რაც ბძანა მოსე მათ და სამოწმებლად. მაგრამ ის გამოვიდა, დაიწყო ქადაგება და მთელ ქვეყანას მოსდო მისი ამბავი. ასე რომ, იესოს ახარ შეეძლო ქალაქში აშკარად შესვლა, არამედ გარეთ უდაბურ ადგილებში იყო და მოდიოდნენ მასთან ყოველი მხრიდან.